Isusovo pomazanje u Betaniji. Poglavlje 12. Šest dana prije paše dođe Isus u Betaniju, gdje bijaše Lazar, koga je Isus uskrsio od mrtvih. On je mu prirediše večeru, a Marta je posluživala, a Lazar bijaše jedan od onih koji su s njime bili za stolom. Tada Marija uze libru čiste skupocine nardove, pomasti, te pomaza Isusove noge i otari ih svojom kosom i kuća se ispuni mirisom pomasti. Tada Juga, iskariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati, rekne, zašto se ta pomast nije prodala za 300 denara, pa se to dao siromasima? Nije to rekao što mu je bilo stalo do siromaha, nego jer bijaše kradljivac, držao je kesu i odnosio što se u nju stavljalo. A Isus reče, pusti je, neka to izvrši za dan moga ukopa, jer siromahe uvijek imate uzase, ali mene nemate uvijek. Veliko tad mnoštvo židova dozna da je on ondje, pa dođuši ne samo zbog Isusa, nego i da vidi Lazara, koga bijaše uskrsio od mrtvih. A glavari se svećenički dogovoriši da i Lazara ubiju, jer su zbog njega mnogi židovi odlazili i vjerovali u Isusa. Mesijanski ulazak u Jerusalim – kada je sutradan veliko mnoštvo što dođe na blagdan čulo da Isus dolazi u Jerusalem, uze palmine grane te mu iziđe u susret i klicali su Hosana, blagoslonjen onaj koji dolazi u ime gospodnje i kralj Izraelov. Isus nađe Magarčića i sjede na njega, kao što je zapisano. Ne boj se kćeri Sionska. Gle, kralj tvoj dolazi, sjedeći na mladunčetu Magaricinu. Njegovi učenici – tu najprije ne razumješe. Tek pošto Isus bi proslavljen, oni se sjetiše da to bijaše o njemu zapisano i da mu baš to učiniši. Svjedočilo je i mnoštvo što je bilo s njime kada je Lazara dozvao iz groba i uskrsio ga od mrtvih. Stoga mu mnoštvo i dođe u susret jer su čuli da je on učinio taj znamen. A farizeji među sobom rekoši, vidite da ništa ne postižite – Eno, svijet ode za njim. Ne židovi kod Isusa. A među onima koji su za blagdan uzišli da se pokloni, bijahu i neki Grci. Oni priđeše Filipu iz Betsaide Galilejske, te su ga molili. Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip ode i rekne to Andriji. Andrija i Filip odu i kažu Isusu, a Isus im odgovori. Došao je čas da se proslavi sin čovječiji. Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno kad padne u zemlju ne umri, ostaje samo, ali ako umri, donosi obilan rod. Ko voli svoj život, izgubit će ga. Ako mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi ko hoće služiti, neka me slijedi. I gdje sam ja? Ondje će biti i moj služitelj. Ako ko hoće meni služiti, moj će ga otac poštovati. Duša mi je sada uzdrmana. I šta da rečim? Oče, spasi me od ovoga časa, ali zbog ovoga i dođu u ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. Tada dođe glas s neba. I proslavio sam i opet ću proslaviti. A mnoštvo što je ondje sjedilo i stajalo i to čulo, govorilo je, ma zagrmjelo je. Anđeo mu je govorili su i drugi. Isus odgovori, ne dođe ovaj glas poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovome svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja ću, kad budem podignut od zemlje, sve privući k sebi. Tu je govorio da označi kakvom će on smrću umrijeti. Na to mu mnoštvo odgovori. Mi smo iz zakona čuli da Krist ostaje zauvijek. A kako onda ti govoriš da sin čovječi treba biti podignut? Ko je taj sin čovječi? Tada im Isus reče, još je malo vremena svjetlo među vama. Hodite dok imate svjetlo, da vas ne obuzme tama. Ako u tami hodi, ne zna kamo ide. Dok imate svjetlo, vjerujte u svjetlo, da budete sinovi svjetla. To Isus izreče, te ode i sakri se od njih. Nevjerovanje židova. Premda je pred njima činio tolika znamenja, nisu vjerovali u njega, da se ispuni riječ proroka Izaije što reče, gospode, ko povjerova našoj poruci i kome se otkri ruka gospodnja, stoga i nisu mogli vjerovati, jer Izaija još reče, zaslijepio sam oči njihove i otvrnu im srca, da očima ne vidi i srcem ne razumiju, da se ne obrati, pa ih izliječim. Tu reče Izaja, jer vidje njegovu slavu i o njemu prozbori. Pa ipak i mnogi poglavari povjerovaši u njega, ali nisu to priznavali zbog farizeja, da ne budu izopćeni iz sinagogi, jer im je bilo više do slavi ljudske nego li do slavi Božije. Isusov proglas, a Isus povika, ko vjeruje u mene, taj ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla. I ko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ja svjetlo, došao sam na svijet da nijedan koji vjeruje u mene ne ostane u tami. I čuje li ko moje riječi, a ne drži ih, ja ga ne sudim, jer ne dođu osuditi svijet, nego svijet spasiti. Ko mene odbacuje i ne prima mojih riječi, ima svoga suca. Riječi koje sam zborio, ona će mu suditi u posljednji dan. Jer ja nisam zborio sam od sebe, nego onaj koji me posla, otac on mi je dao zapovjed šta da rečem, šta da prozborim. I znam da je njegova zapovjed život vječni. Što god ja dakle zborim, zborim onako kao što mi je otac rekao.